Millennium. Benvinguts a la Unió Perfecta, el referent radiofònic i el referent a noci nocturn de les Terres Gironines. Dani Moreno, El Gallo Máximo i Millennium and Cosmic Club, la fusió perfecta. Yeah, yeah, yeah. Una sessió d'un dels DJs més sol·licitats i més buscats al panorama nacional. Viu una nit amb Dani Moreno serà indiferent. Més info i organització d'autobusos a www.cosmicclubmillenium.com Millennium en Cosmic Club. Senzillament una forma diferent de viure a la nit. Millennium.